zuokin osartagako izadi erratia. Gaur ostirala maia txakamar, bosgarrenakoek hitz egingo dizuegu. Urko eta june ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Peiok egulari, eguraldiaren berri emango digu. Ikerrek urte betetxeen berri emango digu. Deniz eta Lander Granadosek azmakizunak esango dizkigute. Lander Lambari gaurko abisua eskainiko digu. Asier Sanchezek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Asier zuen gaurko esataria izango naiz. Euskera zazteko ingelezeko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Urko eta June. Good morning, friends. You are listening to a tartagaiz radio program. Urko is speaking. Good morning, mates. My name is June. Today is Friday, the 10th of May 2019. June, are you thinking on what you are going to do this weekend? Yes, I might. Free time, I like going out with my friends and listening to music. What about you? I like playing football and staying with my friends. Good plans. Did you study for the English test on Monday? Yes, of of course, the test is going to be quite easy. Urko, have you realized that there, that there is only a month and a half left for the beginning of summer holidays? Yes, of course, but we have to learn a lot from now until the end of June. Wow, I think we are going to have a lot of fun. Well, no, let's go continue with the radio program. Bye bye. Oren jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Peio, esango diguzu seguraldi egiten duen gaur. Gaur emere gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Giro guztiagoa izango dugu gaur atxokoa baino. Zerua odeitxo ongo da eta zaparadak botako ditu. Ugariagoak arratsalde partean. Egoaldeko aizea dugu goizean. Zehar baina arratsaldeko aizeak iparrera egingo du. Odeiak ugariak izan arren temperatura maksimoak pizka bat dira eta hogei graduak gaindituko ditu eta minimoak amairu gradukoak izango dira bera seguraldi epela, bustia eta odeitsua izango du. Hala ere, asteburuan zehar, hobetzera egingo du. Eta jarraian urtebetetxeak. Iker, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Gaur batzut ditugu. Enait, lehenengo mailakoak, salpi urte betetzen ditu. Markel zigarrena mailakoa ame, amabi urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatuko dut aste honetako urteak betetzen dituztenei sorion txeko. Inar, lehenengo mailakoari aste artean saspi urte berte zituelako. Hane, bosoarena mailakoari aste azkenean sortzi urte bete zituelako ian laugarren mailakoari aste artean amar urte bete zituelako. Esperanza gure gelakoari aste artean amabi urte bete zituelako. Jasmin gure gelakoari ozeunean amaika urte bete zituelako. Camila, zaigarrena mailakoari, aste azkenean, amairu urte bete zituelako. Urte askotarako denoi! orain asmakizunen tartea dugu. Den Islander, esango diguzue zeigarkizun ditugun gaur? Bai, baina lehenengo opora aurretik egindako irratxaioko asmakizunen eta galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, korrika. Bigarren asmakizuna, oporrak. Lehenengo galdera, la umek. Bigarren galdera, berak zeukala esan zuen. Hirugarren galdera, unaz. Laugarren galdera, korrika txiki. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Ainizia Lepus, bigarrenakoa. Bigarren zikloko irabazlea Azior Rodríguez, irugarrenakoa. Irugarren zikloko irabazlea Argider Moreno, zeigarrenakoa. Sorionak, oeran nahi aste honetako asmakizunen txanda. Hona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote ben nordaki, daki, gezurrak esatean sudurra lusatzen zait gelditu barik, demutu eta gero berriz nago posik, nor naiz, berriro errepikatuko dut, adiegon. Gezurrak esatean sudurra lusatzen zait gelditu barik, demutu eta gero berriz nago posik, nor naiz, ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papatak zerote den nordaki ez bana oso zaintzen denbora luzean zorriak biltzen ditut garbitu ezean. Berrir esango dut, adi egon. Ez bana oso denbora luzean zorriak biltzen ditut garbitu ezean. gogoratu, eh? Erantzuna kondo idatxe eta gero postontzira bota. E asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko tartean, ortuiako jaiai buruz itxagingo dugu. Lander Lambarri, zer kontatuko diguzu jaiai buruz? Jakinaren gainean egongo zarete. Gaur ortuiako San Felix jaiak asten direla, ez Gaur, bihar, etxi eta datorren asteko ostiran larun bat eta igandean izango dira ba txat, interesgarriak izan daitezkeen asteburu honetako hainbat ekintzen berri emango dizue. Gaur arratsaldean 15 pankarta lehiaketaren jaitsiera Oian begadilea, Digeia pregoia eta playback leiaketaz gozatuko ahal izango duzue. Bihar, dantza modernoaren erakustaldia. Aurretan gazteen parkea kale erraldoi eta buru handiekin. Arri zulatzaileen bizkaiako txapelketa. Gauean antzerki familiarra izango duzue oken, edota esne mertxaren kontzertua izango duzue ikusgai. Eta igandean txirril, txirrindularien martza, amabi urtetik beherako entzat. Ioa dantzak, jinkana eta antzerki familiarraz gozatuko hal izango duzue. Beraz, ondo pasatu, otoiako jaietan. Eta orain... irtengo gara, entzun ondo, kalera irtengo gara, ezin duzue ahaztu, aitzakire gabe maritxoren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko urratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, Azer Sánchez, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zen umeek betetzen dituz, ditu urteak gaur? Bigarren galdera, noiz asten dira urtueiako jaiak? Hirugarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure termometroak? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Berriz errepikatuko dut, adiegon. Lehenengo galdera, zenbat umeek betetzen ditu urteak gaur? Bigarren galdera, noiz hasten dira ortuaiako jaiak? Hirugarren galdera, Zenbat gradu markatzen ditu gure termometroak? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen ametxen da gure gaurko irratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatu zenutelakoan. Agur! Agur!